Biarritz Pei Bask marka, hola erten aldugu orkestu uh, dute berriro, baina egiazki plangintza bat uh, gauzatuko dela, errandu dute uh, arduradunek eta autetxiek. Euskal Elkargoa partaide da, hortan gurekin uh, turismoaz arduratzen den uh, Daniel Olzomendi, Michel Benakekin, eh, postur hori baduzue Euskal Elkargoan, egunon? Egunon. Beraz, lehenik, uh, 2000 amabostian uh, sortu zen, uh, sedea, baina gauzatzeko orain da egiazki, beraz zer izan da hor uh, ibilbidea orain arte? Bai, puskat horreita azteko, 2000 hamostian ze izan zen Frantzian mailan, uh, hara, uh, uh, nahi bauzu, hogei marka hautatuak izan ziren Frantziaren promozioa egiteko. Eta horien barne, Fabiusen denboran zen hori, Eta horren barne... Bazen... Fabius bez, kanpoko aferen ministroa Hori da. Eta, eta hogei marka ziren eta horren barnen, bazen uh, e, biarritz pehibazk marka, marka hori. Beaz, uh, e, nahi bauzu, ara, herri elkargoa uh, eraiki izan dela, jadanik marka hori uh, zen, eta garapai, garapen kontseiluak ekarri zuen, uh, baten ondotik marka hori, eta onartua izan zen, beaz, internazional mailan marka horrekin lan uh, eh, eskuale iparaldea, erran uh, eh, ezagutia izain zela. Zen eta egia da hori uh, niz uh, ohartu ere, uh, zientifikoki, ekspertek, uh, eakusten, eakusten dute, Iparraldean haibarima da uh, aipatu uh, ipar Europan adibidez, uh, eh, berda uh, miarritze aipatu. E, eta hori uh, bitxi egiten aldu berba, baina egia da uh, eskualeria edo euskadi edo Basque country uh, aipatzen delaik, hegoaldea da burietan ateatzen eta da gehiago donosti, uh, iruña eta e, eta bilba, bilbo ateatzen dira uh, herri bezala eta hegoaldea da uh, jenden buruan. Eta iparaldea, iparaldea ezagutzeko edo jendia, jendiari iparaldea erraiteko uh, eh, miarritze eh, uh, hitza elkilan da martxatzen. Miarritze dela embaixadore oberena beraz ikerketen arabera? Hori da. Eta uh, ze turismo mota beraz uh, sekatzen da? Hordean, marka horrek uh, balore batzu behar ditu eta uh, balore horietan eskualegi osoa aipatzen da. Ez da uh, bakarrik miarritze uh, aipatzen eta uh, eskualegi uh, osoko iparaldeko eskualegi uh, uh, osoko aktore batzu uh, badira behaz uh, eh, kidetzen txartzen direnak, eh, kide, kide direnak, eh, lehenik behar zen marka hori lekian ezari, baloreak partekatu, eta ere uh, behar zen proposatu edo, edo ko eraikitzailekilan eta marka hori lekian ezari, eta bai badira sail ezberdinetan, eh, ko sail batzu ko aktore batzu badira, bena ere agroalimentarioko eh, aktore batzu uh, badira, eh, hortan uh, agrapatzen aldituzu, ezagutzen ditugun, ara, ota izai, irurikiko uh, uh, kooperatifa, anua, uh, izaiten alda laverna uh, arpea, izaiten alda ere uh, dona pauleko uh, ara, uh, tokia xomen bideak, ara, behaz, behaz ikusten duzu aktore ezberdinak badirela markain horren ondotik, erran nahi baita, Internacional mailan, aipatzen dela ipar aldea, uh, eh, ara, hek, sinesten dute marka hortan, eta pentsatzen dute jendeak eh, etortzen aldela, eta jende horiek hedatzen aldela uh, eh, eskualiri barnek aldeko kostaldeko, baina ere barnek aldeko gauzak proposatzen aldirela, eta uh, berda jakin halere, uh, internazional mailan ez dela nun nahi joiten eta ez dela helburua uh, miliunka jendiak ekerraztia, eh? eh, eh ez dugu ahalik horrentzat eta ez dugu nahi ere, Eh, helburua da, eh, jadanik etortzen diren uh, erresumak, kulturak, adibide konkretu batzu hartzeko, uh, badira, ara, ingleterako eskualde hortako erresumak, badira, ere, ale, alemanak, uh, ere, etortzen dira, jadanik gure, gure tokietan, eta herda gehiago, eakustia ze egiten alden eskualerian mailan, eta ere, da trukatze uh, bezala, ergan nahi behita, hemengo aktoreak uh, e, klientela horiek edo jende horiek rezibitzen dituztelaik, gehiago hen kultura ezagutzia ere, uh, puskat, uh, hobekio sartzeko, eta uh, populo horiek ere, erran behar da, ez dira oporretan etortzen udan. Eta hori biziki, afen, biztan dena badira, eh, udan etortzen direnak, helburua da uh, proposatzia ditia sasoin ez, ezberdinetan. Erremaita, errenabeita primaderan, uh, uda behaz eta larrazkenean ere proposatzia eta hor ikusten duzu herri elkarguko politikan uh, barnen girela, nahi baita ba uh, turismoaren aktivitatea hedatzia ba sasonien aldetik eta ere eskualegia osoan. Promozio hori nola egiten da interneten bidez, eta kide bakotsak eh, diru sama bat eh, ezari behar du, instituzioek bai, eskualkargoa partaide da adibidez, departamentoa ere naski, bez, eh, eta beste eragilek, haipatu dituzun izen horiek, entrepresek, agro edo kooperatipek, edo enpresek, zerbait emaiten dute? Bai, denek parte hartzen dute. Parteiditzak ditzak uh, azpi marratzeko da departamentoa, bi, ara, edo ADT, Agenz euh, d'Attractivité delako horrek, uh, herri elkargoak, euh, hiru uh, egun uh, berroita hamar mila euroko uh, buseta batean, euh, miarritzeko herriak, gara e, biztan dena, ere bada partaidetza banko batek, meiten du, kredi ere e, sustengatzen du desmartza horrek, eta bai kide diren enpresa horiek. Egin ez berdinetan enpresak edo Bai, bai, bai, bai, bai, hori da. Eta bada maila ezberdinak, eh, bada maila, lehen maila, bigarren maila, nola barnatzen den eta eh, behaz eh, afera hortan. Eragile horiek badute leio bat webgunean gero edo hori da, plaketetan edo hori, nola pasatzen da? Hori da, bada webgune bat, bada bideo bat ere, bada uh, magazina bat e, ere, bai eta agertzen dira eta ere, biztan dena, jendek... Uh, biarritz peibazk eh, eta marka horren ondotik, etortzen dilerarik, bi, biztan dena xare bat eh, aurkeztuak eh, aurkeztua da, eta xare hortan biztan dena kideak agrapatzen, agrapatzen dira. Hala ere, janduzu, zergatik biarritz peibazk miarritzea utatzen zen, ez da beste guzientzat irriskoa miarritze izaitia irabazle bakarra edo? Be, hortan, uh, dugu uh, aferak klartu egen erriteko, eh, eh ara, 2000 uh, amazazpian herri eraikitzen zen, eta eman dugu denbora beraz uh, lekian ezartzeko, eta ere uh, gauzak uh, klartzeko, eran tokiko edo hurbileko xaretan, eh, turismo mailan, errenabeita akitanean mailan, eh, eh, hartzen duzu eta hara, hiru eun kilometroko eta zirko bat, uh, hegoaldean biztan dena, eh, hortan eta Espainia orokorki uh, ez du balio, miarritz eta hori iparaldea ezagutia da, eh, ez du balio eta miarritz eta hilia izena ekilan ibiltzia, da bakarrik hara urrundiren uh, jendek, zen eta urrundiren jendek uh, hara miarritzen etortzen direlaik, ez dira miarritzen bakarrik egoiten, hor biztan dena, bada proposamen orokor bat eta eskualeriko proposamen uh, uh, guzia eta egin erreiteko ere uh, klientela horri buruz agertzen dena da nahi dutela nortasun bat duen eh, lugalde bat ezagutu. Hara, eta hor ere, uh, spezialistek uh, dute, eh, etortzen dileraik eskualerian, be, hara, uh, nortasun horrek, horren edo hobekio konprintzeko etortzen direla, bon, berba ez denak bena handanat bai, eta behaz, hor ere, barnekaldian badugu gure gure gauzak egiteko eta eskualeria osoak badu bere nortasuna partekatzeko. Ez dela bakarrik, kostaldeko kultura izanen, ezagia izanen, kanpotik ikusia den pixkat itxurak izaren izanen dela eskual egiazko kultura, kultura ere intzinean ezagia. Hori da, webgunean eh, hori jadanik eh, agertzen da, bada bideo, bideo bat eta bideo hortan jadanik agertzen da, gure gure ondarea, gure, gure uste dut, eh, gure aberastasuna, diversitatea, uh, horiek guziak agertzen dira eta barnekaldia ere agertzen da.